A doista je Allah znajući i mudri. Ne znam koliko ste obaviješteni, večeras uz Allahovu dozvolu govorimo o greškama koje se čini prilikom uzimanja abdesta. Dakle, bilo je govora o greškama po pitanju naše odjeće, po pitanju mjesta gdje obavljamo namaz, određene greške u toku samog našeg namaza i večeras nešto govorimo, dakle možda je trebalo ovome ranije, ali eto ako je kasno, nije prekasno kažem. Da govorimo o greškama koje se čine prilikom uzimanja abdesta. I njih je, lijep broj. Dakle, neke greške prije samog abdesta, neke u toku abdesta i poslije, poslije abdesta, Pa, prva greška. Nije u redu, dakle, suprotno je sunetu. Pojasnili smo na početnom predavanju, prvom predavanju, šta smatramo pod greškama, sve dakle ono što je suprotno hadisu Allahov poslanika alihi salatu wasalam. Ili što su poneki pogrešno zaključili iz hadisa. Pa dakle, suprotno je sunnitu. Greška je da čovjek trpi malu i veliku nuždu. I hoće da klanja s takvim abdestom, neće da ode da obavi fiziološku potrebu, pa da se abdesti. Već na takav način klanja. Dakle, trpi malu ili veliku nuždu. Dakle, suprotno je sunnetu i to je greška. Trebalo bi čovjeka da stane pred svoga gospodara, jeli da stane u što je god moguće ljepšem stanju i što je god moguće boljem stanju. Došlo je dakle vjerodostojno prenosi se od Ajša radijallahu ta'ala kako bilježi imam muslim da je Allahu poslanika alihi salatu wasalam rekao la salate bi hadrati ta'an wala وهو يضافي يدافع الأخبثان nema namaza u prisustvu hrane niti kada čovjek suzbija, trpi malu ili veliku noštu dakle dvije te nošte nema namaza onome koji klanja a hrana je postavljena niti dakle onome koji jeli, suzbija malu ili veliku noštu tjera ga ima potrebu on hoće na takav način da obavi namaz pojedini učenjaci su zauzeli stav da nema namaza, da namaz nije ispravan. Jer je došlo nema namaza u prisustvu hrane, niti onome koji suzbija malo ili veliko nuždu. Dok većina, većina islamskih učenjaka je stava da je pokuđeno na takav način obavljati. Da je pokuđeno na takav način obavljati. Dakle, kada je hrana postavljena i ti si gladan, dakle, ti si gladan, hrana je postavljena i hrana se može odmah jesti. Ova tri uvjeta moraju se ispuniti. Da bi čovjek jeo, a ne klanjao. Dakle, da si mnogo gladan, ne možeš da klanjaš. Da si mnogo gladan, da je hrana postavljena i da se hrana može jesti. Ako hrana nije postavljena, ti moraš čekati da se postavi hrana ili ako je hrana vruća, topla, mora se čekati da se ohladi, onda se klanja. Ili ako nisi, dakle, previše, previše gladan. I Takav je slučaj i sa dakle, fiziološkim potrebama. Čovjek bi trebao da obavi fiziološku potrebu pa nakon toga da klanja. Šehul Islam ibn Taymiye rahimahullahu tela upitan je sljedeće pitanje. Da li je bolje da čovjek klanja sa abdestom, abdestio se, da klanja s takvim abdestom, a suzbija malu ili veliku nuždu, ili je bolje da ode obavi fiziološku potrebu i nema vode osim da se očisti. Pa da poslije uzme temom pa da klanja sa temom. Jeste shvatili? Jel bolje da na takav način dok je pod abdestom klanja makar trpio ili da ode da obavi fiziološku potrebu pa da uzme tejemom i onda sa tejemom, nema abdesta, sa tejemom da klanja. Pa kaže šehol Islam ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala niko od islamskih učenjaka se ne razilazi po pitanju namaza sa temumom kada čovjek uzme temu. Svi se slažu da je taj namaz ispravan. Dočim razilaze se oko ispravnosti namaza čovjek kada klanja sa abdestom, a trpi malo ili veliko nešto. Razilaze se. Postoje dva stava, kao što sam spomenuo. Jedni kažu da je neispravan namaz, dok drugi kažu ispravan, ali pokuđen. A kamo li dakle kada čovjek u prilici da uzme abdest da obavi fiziološku potrebu i da uzme abdest. Dakle, jedna od grešaka jeste da čovjek obavlja namaz a trpi malu ili veliku nuždu, dakle neće da ode obavi fiziološku potrebu i da jeli, rahat konja. Zatim, druga greška, nečišćenje dakle od male nužde, kada čovjek obavi malu nuždu, muškarac ili žena, dakle da se ne nakon male nužde. Svakako, jel, od velike nužde čovjek se čisti, kada obavi tu veću fiziološku potrebu, dočim Mnogo, mnogo, mnogo je onih koji se nečiste nakon male nužde. A Allahov poslanik alihi dotični postupak nečišćenju od male nužde ubrojao je u velike grijehe. U keda irmine u velike grijehe. A veliki grijesi, ako se sjećate, ovdje smo spominjali brojne definicije, spomenuli smo od imama Kurtubija koji je spomenuo Hafiz ibn Hajar u svome fethu, jeli, da je veliki grije sve ono zašto Allah subhanahu wa ta'ala prijeti kaznom ili na dunjalku ili na ahiretu ili sam Allah, Allah subhanahu wa ta'ala ili Allah kažu da je to veliki grijeh ili se Allah poslanik alihi sam odriče od počinjenca ili Allah prijeti proklestvom svojom srđbom jeli to je veliki grije. a po pitanju ovoga nečišćenja od male nužde došao je hadis jasan kod Buharije kod muslima od Ibn Abbas radijallahu anhuma koji kaže Allahov poslanik alaihi salatu sam jedne prilike hodao je medinskim ulicama pa je prošao pored jedne bahče u Medini. I iz te bahče tamo se nalazili kaburovi. Začuo se, čuo je on. Allahov poslanik alaihi salatu Allah mu je dao i svoje mudrosti. Čuo je kako se dvojica u, kaboru, svojim kaburovima kažnjavaju, urliču. Pa kaže Allahu poslanika alihi sallam kod Buhari kod muslima innahuma la azzeban doista zasigurno njih dvojica se kažnjavaju. Ona azzeban i kevir. a ne kažnjavaju se zbog nečega velikog. A doista je to veliko kaže. Kako razumijete? Ne kažnjavaju se zbog nekog teškog posla. Mogli su se kotarisati što bismo mi rekli toga. A doista je to veliki. Veliki grije. Pa vidite dakle kažnjavaju se. Dakle kažnjavaju se obećana im kazna. Pa kaže što se tiče jednog od njih nije se čuvao mokraće. Nije se čuvao svoj mokraće. Nije se čistio nakon male nožde. A što se tiče drugoga on je bavio se nemimetom, prenosio riječi od jednog do drugog s ciljem da ih zavadi. Pa je Allah poslanik alihi salacom zatražio svježu granu, prepolovio je na dva dijela i zavao u jedan kabur, jedan dio u drugi kabur, drugi dio upitali su ga zbog čega, kaže nadam se da će im se olakšati dok se ove grane dok se ove grane ne usuše. To je dato dakle samo njemu i to je propis dat samo njemu, a ne dakle nama da sadimo nekakva cvijeća i ostalo i zaljevamo s tim nijetom da se dakle ne kažnjavaju. Dakle, greška je da se ne čisti od male nožde Dakle, i treba čovjek da se očisti. Ukoliko se ne bi očistio, pitanje dakle abdest, u pitanju je namaz. Čovjek nije čist jedan od uvjeta ispravnosti namaza je, to smo učili u mektebima, da bude čisto tijelo, odijelo i mjesto gdje se klanja. Jedan od uvjeta ispravnosti namaza. pokoliko pa tijelo nije čisto, namaz nije, namaz nije ispravno. Zatim sljedeća greška, ne pranje ruku nakon ustajanja, nakon spavanja. Čovjek ne pere ruke, već odmah uzima abdest odmah uzima abdest. Ne pere ruke, već odmah uzima abdest. Naročito, dakle, ukoliko uzima abdest kada nema vode, zna se desiti, jel, mi koji živimo na selu da nema vode, pa bude, jeli, u galonima, u posudama, u kanisterima, u čemu već ko drži, jeli, ili u nekim kofama, pa dakle čovjek ustane noću i abdesti se na takav način što zagrabi rukom, uzima vodu pa se abdesti trebao bi prvo da opere ruke tri puta i to ne dolazi u, one, one sunnete abdesta. To se ne ubraje one sunnete abdesta, ne. Čovjek kada ustane noću i sna ili danju, bez obzira, dakle, propis je vezan za spavanje, ne dakle noć ili dan, svejedno, dakle ne samo noć, već može i dan, kad čovjek spava, kad se probudi i sna, trebao bi prvo da opere tri, tri puta ruke. Zatim, dakle, da pristupi uzimanju abdesta kako se ili uzima. Jasno je došao hadis Ebu Hurere radijallahu ta'ala Ajše Abdullah ibn Amra ibn Asa i drugi kod i kod muslima da je rekao Allahov poslanika alihi salatu wasalam kada neko od vas probudi se iz sna neka opere ruke tri puta prije nego li ih spusti u posudu prije nego li svoje ruke spusti u posudu da uzme abdest jer niko od vas ne zna gdje su mu ruke bile tokom spavanja Niko od vas ne zna šta je doticao, možda i spolni organi, možda dakle čovjek u snu kada zaspi ne zna dakle šta radi. Zato dakle kada neko od vas ustane, neka jeli, ne stavlja svoju ruku u posudu sve dok je ne opere tri puta, jer niko od vas ne zna gdje su mu boravile ruke. Zatim sljedeća greška, konkretno kod abdesta, izgovaranje nijeta za abdest. Izgovaranje nijeta za abdest je greška. Dakle, ne prenosi se od Allahov poslanika, alihi salacom, niti bilo kojega shaba, niti bilo kojeg velikog imama. Ništa, dakle, po tom pitanju se ne prenosi da neko od njih izgovarao nijet. Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala kaže, nema ni vjerodostojnog ni slabog hadisa po tom pitanju. Od Allahovog poslanika, alihi salacom, ne prenosi se ni jedan harf po tom pitanju. Vjerodostojan ili slab. Kaže šeho Islamim, taj mi je spominjali smo njegove te riječi, da onaj koji izgovara nijet za abdest ili za bilo koji drugi ibadet, takav je manjkav i u vjeri i u razumu. I u vjeri i u razumu. Manjkav je po pitanju vjere zašto? Zato što je to novotarija. Novotarija. Dakle, zna se kako se uzima abdest i šta je prenešeno, ili povodom početka uzimanja abdesta, šta se izgovara, bismillah i to je. Hm. A kaže što se tiče njegove manjkavosti u razumu, kaže to bi isto bilo kada bi čovjek sjeo za sofru i prije nego li počne da jede kaže namjeravam da ovu svoju ruku stavim u ovu posudu pa da njome zahvatim zalogaj hrane da ga stavim u svoja usta da sa sazvačem taj zalogaj hrane i na takav način upilim svoju glad ima liko da to radi? Nema. Zato dakle, a prije svega dakle dokaz u vjeri jeste ono što se prenosi od Allahovog poslanika alihi a ništa se dakle od njega ne prenosi po tom pitanju. Dakle, greška je da se, da se nijeti. Zatim sljedeće, od grešaka i opterećenja mnogima, a greška je uvijek opterećenje, pogotovo ako se u njoj ustrajava. Učenje dova prilikom uzimanja abdesta prilikom pranja svih onih dijelova tijela koje trebamo prati pojedini su dakle od sebe izmislili dove to su lijepe dove, sadržajne dove međutim dakle nema nikakvog utemeljenja od Allahovog poslanika alihi salapsa niti bilo kojeg od njegovih ashaba da su učili dove i kada bi čovjek pridržavao se tih dova potrebao bi njegov abdest a prije svega dakle treba ih naučiti pa ne znam kada peru desnu ruku uče dovu da im Allah subhanahu wa ta'ala dadne knjigu u desnu ruku. Kada peru lice, jel prilikom abdesta, da im Allah učini lice svijetlim, na dan kada budu neka lica svijetla, neka lica budu crna. Pa ne znam, kada peru, peru se noge, uči se dova da Allah subhanahu wa ta'ala učvrsti njegove noge na danu kada mnoge noge posrnu, li na siratu i slično. Dakle, sve je to greška, sve je to novotarija i dakle to se, to se ne uči ono što se prenosi dakle od Allahovog poslanika alihi salacom jeste besmela, dakle bismillah na početku i na kraju dova. Ašhadu an la ilaha illallahu vahdehu la šerike lah wa ašhadu anna abduhu wa Kad se završi sa abdestom. Na početku bismillah i na kraju dakle ova dova. A tokom pranja potrebnih dijelova tijela ništa se ne uči. Zatim od greške sljedeća, šesta greška je ostavljanje bismilli ostavljanje bismile. Dakle, da čovjek uzima abdest, a ne prouči, ne prouči bismile. Postoje mnogi hadisi koji govore, dakle, u kojima se spominje da je potrebno proučiti bismilu, da je potrebno proučiti bismilu prilikom uzimanja abdesta. <clears throat> Pojedini učenjaci hadisa su osporili sve te hadise i rekli, dakle, da nisu nijedan od njih vjerodostojni. Dok drugi, naročito fakihi ili pravnici, uzeli su da rade po tim hadisima i oni koji rade po tim hadisima, iako eto, mnogi kažu da su slabi, kažu ovi učenjaci fakih i pravnici koji su uzeli da rade po njima, kažu da je vađib, dakle ima uleme koja kaže da je vađib proučiti, proučiti bismilu. Pa tako bilježi ima Mahmed e, u svome jeli, musnedu da je, je navodno rekao Allahu poslanika alihi salatu sam nema namaza onome koji nema abdesta, nema abdesta onaj koji ne prouči bismilu. Dakle, ima učenjaka koji su ovaj hadis ocijenili dobrim, naprotiv neki vjerodostojnim, ali Allah najbolje zna. Dakle, ispravno je da su svi hadisi po pitanju učenja bismilije na početku abdesta da, su, da je potreba, dakle da nema namaza, da namaz nije ispravan ukoliko se ne prouči bismila da su, dakle da su ti hadisi slabi. Ali abdest kao i svaki drugi ibadet trebalo bi jeli, i svako drugo dobro djelo trebalo bi otpočinjati jeli, sa bismilom. <clears throat> U svakom dakle slučaju treba dakle učiti smilu. Da li ona utiče na ispravnost abdesta ili ne, ispravnije mišljenje dakle da ne utiče. Zatim, ubjeđenje da je potrebno prilikom prije uzimanja abdesta da se opere stidno mjesto. Ima ljudi koji kad god hoće da uzmu abdest idu peru stidno mjesto. Stidno mjesto, spolni organ se pere kad se obavi nužda. Prednji dio i stražni dio se pere, dakle, kada se obavi mala ili velika nužda. Ako je čovjek spavao ili je kumula, ako je pustio vjetar, nema potrebe da ide da pere stidno mjesto, on treba da uzme abdest i gotovo. Dakle, greška je to ubjeđenje kod pojedinih ljudi, ljudi koji sebi otežavaju. Svaki puta ide, dakle, provjerava pere spolni organ prije nego uzme abdest. Dakle, to je, greška. Naprotiv, dakle, ako čovjek bude tvrdio da to treba činiti, onda uvodi novotariju u vjeru. Zatim nepotpuno uzimanje abdesta. Dakle, da čovjek ne opere sve dijelove tijela u potpunosti kako ih treba jeli, oprati. One dijelove tijela koji se peru prilikom uzimanja abdesta, kada se uzima abdest da ih ne opere u potpunosti. Poznato vam je, došli su brojni hadisi u kojima se spominje da je Allah Poslanika alihi sallam vidio ashabe, jel, spominje se u jednom hadisu da je vidio kako ne peru u potpunosti pete, pa je rekao Vejlun lil Teško li se petamo od vatre. Teško li se petamo od vatre. Jedne prilike kada se vraćali jeli, na jahalicama, vraćali se u Medinu, pa su pojedini ashabi primijetili vodu ispred sebe, pa su požurili, otišli ispred Allahovog poslanika alihi i počeli da uzimaju abdest, da se pripremaju za namaz, pa kada je poslanik alihi salucam sustigao ih vidio da ne uzimaju u potpunosti kako treba abdest, ne peru pete, pa je rekao teško li se petama od vatre. Ebu Horeira radijallahu talan znao bi nadgledati, to bi trebalo nekada i učiniti, znao bi nadgledati, posafati ljude, postrojiti da uzimaju abdest. Pa bi prolazio pored njih i gledao kako abdeste i govorio, dobro perite jeli, svoje pete, potpunite abdest, teško li, doista sam čuo poslanika, ali i sam da kaže, teško li se petama od vatre. Također, bilježi ima muslim, dakle prethodni hadis je kod Buhari i kod muslima bilježi ima muslim od Omera Allahu talan da je Allahu poslanik alihi sallam vidio čovjeka kako klanja, a voda mu nije dospjela na petu. Prilikom uzimanja abdesta nije dakle opravo kako treba jeli, svoje pete. Pa je rekao vrati se i upotpuni svoj abdest. Vrati se i upotpuni svoj abdest. U pojedinim rivajetima ovog hadisa stoji vrati se i ponovo uzmi abdest, abdest, a u drugom rivajetu stoji vrati se i ponovi namaz. Dakle, Imam Šalkani, rahimahullahu tala, kaže da onaj ko ne opere određeni dio tijela kako treba, treba dakle od početka da se abdesti. A poznato vam je dakle lijepo uzimanje abdesta također došlo je u brojnim hadisima i vrijednost tog lijepog uzimanja, lijepog jeli, uzimanja abdesta. Pa jedan od tih hadisa kod imama muslima od Osmana ibn Afana radijallahu talan da je rekao poslanik alihi salacom ko abdesti pa uljepša svoj abdest dakle u potpunosti sa abdesti kako treba sve one dijelove tijela opere jeli kako treba <clears throat> grijesi će mu spasti sa njegovog tijela dakle sve ono što bude pravo čak i ispod njegovih noktiju ispod njegovih noktiju grijesi, grijesi će jeli, spadati. Pa vam je također poznato jeli, poduži hadis od Abdullaha ibn Omara radijallahu anhuma u kojem kaže poslanik alihi salat sam tri pojave čovjeka upropaštavaju, tri pojave čovjeka spašavaju, tri pojave su razlog brisanja ljudskih loših dijela i upotpunjavanja dobrih manjkavih dijela. Pa spominje za ovo zadnje, za brisanje loših dijela grijeha i upotpunjavanje dobrih, spominje je vam poznat taj hadis? Ha? Bio je komentar ovdje u dva predavanja. Pa spominje intidaru salati bada sala, iščekivanje jednog namaza nakon obavljenog prethodnog namaza. Da čovjek klanja akšam namaz pa iščekuje jacio namaz. <clears throat> hm? To je kod imamo muslima, ja. Kod imamo muslima tako došlo, ovo je kod imamo tabarani. Zatim, isbagul vudu i fisabarat. Lijep način uzimanja abdesta u potpunosti da se čovjek abdesti u teškim vremenima, u hladnim vremenima, kad je hladno, čovjek dakle u potpunosti ili abdesti se i naklul akdami ilal džemat i pravljenje velikog broja koraka do džemata. Pravljenje velikog broja koraka do džemata. <clears throat> Zatim, <clears throat> sljedeća greška, ne znam, vi brojite, ispiranje usta i nosa odvojeno. Tri puta da se isperu usta prvo, pa da se onda tri puta ispere nos. Dakle, to je greška. Vjerodostojno se prenosi ono što je vjerodostojno da Allahov poslanika alihi salavcom da se tri puta ispiraju usta i nos istovremeno. Da se uzme voda i tri puta, dakle da se ubaci voda u usta i nos. Od jedan put. Jedan, drugi i treći puta. Prvi puta je ubaciš, vodu malo kroz usta probaciš, a lijevom rukom išmrkneš iz nosa vodu i tako drugi put i tako treći put. A ne dakle tri puta u usta pa onda tri puta u nos odvojeno. Ne. E, dakle ispravno je ono što se bilježi vjerodostojno od Allahovog poslanika alihi salacom jeste dakle da se tri puta od jedan put ubacuje dakle i u nos i u usta. Zatim da se ne ispire nos dobro, greška je. Trebalo bi ukoliko je čovjek zdrav, ukoliko čovjek ne posti, zdravije, trebao bi da što je god moguće više ubaci vodu u nos. Da ubaci vode u nos. Od Lakita ibn Sabire radijallahu talan se prenosi da je upitao Allahov poslanika alihi salatu wasalam o abdestu. Pa mu je rekao Allahov poslanika alihi salatu wasalam esbiril vudu, lijepo uzmi abdest wa bejnal esabi i trljaj između prstiju i ručni i nožni jeli, i mnogo ubaci vodu u nos illa entekune saima. Osim ako si postač. Mnogo ušmotne vode u nos osim kada si, kada si jeli postač Pa zato, dakle, samo ono formalno nije u redu. Dakle, suprotno je sunnetu Allahov poslanika, alihi salatu Zatim sljedeća greška jeste prosipanje vode. Kad teče, nek teče. Pogotovo kad je u džami, kad je nešto džamačko, vrni. Ha, kad je džabana. Od crneta je dakle da se troši što je god moguće manje vode. I poslanik alihi salatu wasalam, kako se prenosi brojnim hadisima i u opisu njegovog abdesta, kako je uzimao abdest i šta su drugi ashabi govorili o njegovom abdestu, bio je čovjek jeli, koji je najmanje trošio vode za abdest i za kupanje. Za abdest i za kupanje. Pa se prenosi da se abdestio sa jednim muddom. Mud. Mud je pregršt. Pa čovjek dakle zahvati vode srednjovječni čovjek sa svojim šakama da zagrabi vode. Stoliko vode Allahov poslanika alaihi sallam se abdestio. A sa saom, odnosno sa pet takvih, kupao se. Kupao se. Zato dakle odvrnuti vodu, pogotovo kad je vruća voda, ima je mnogo, jer suprotno je sunnetu poslanika alihi salatu, alihi salatu wasalam. E, stoji u hadisu kod Ebu Davuda od Abdullah ibn Mugafela da je rekao Allahu poslanik alihi salatu wasalam bit će u mome ummetu ljudi koji će pretjerivati po pitanju vode i po pitanju dove koji će prosipati vodu i koji će pretjerivati po pitanju dove a pretjerivanje po pitanju dove je ha? sjepidlačenje u za čovjeka gospodaru, uvedi me u džennet na to i to mjesto, po to i to, taj taj hlad, s te te strane, jeli i slično. Uvedi me u džennet, sa me džennama i gotovo. A jeste dakle i to da čovjek traži gri da čovjek dovi i traži gri Dakle, ima više komentara, ali vraćaju se na kraju na ovo, jeli prethodno spomenuto. Zatim, ubjeđenje da se prilikom uzimanja abdesta svaki dio tijela mora oprati tri puta. Kad uzimamo abdest, ruke moraš oprati tri puta, noge moraš oprati tri puta, lice tri puta. Ubjeđenje. Ako ne opereš tri puta, slučajno opereš dva puta ili jedan put, nije abdest ispravan. Nije. To je greška. Imam Buhari u svome sahihu, dakle hadisi vjerodostojni, u knjizi, dakle u abdestu, u poglavlju abdestu spominje dakle hadise Ibn Abbas radijallahu anhuma da je Allahu poslanik alihi salatu sam abdestio se marreten marreten jedan put jedan put sve dijelove tijela upravo samo jedan put zatim od Abdullah ibn Zejda ponovo Buharija u tom istom poglavlju spominje da je Allahu poslanik alihi salatu sam abdestio se marretejni marretejni dva puta dva puta pravo sve dijelove tijela i u hadisu Ibn Abbas radijallahu anhu spominje njega trećeg hadisa, dakle da se abdestio selasen selat. Tri puta, tri puta. Dakle, možeš oprati dijelove tijela jedan put. I dva puta i tri puta. Najmanje jedan put, najviše tri puta. Dakle, i nije uslov da sve dijelove tijela moraš prati ovoliko ili onoliko. Dakle, ispravno je da se taj dio tijela opere jel, kako treba. A, dakle, najmanje jedan put, a najviše tri puta. I shodno ovome greška je dakle da se pere više od tri puta. Pojedini ljudi, šeitan ih navodi, jeli, ili to smatraju od potpunog uzimanja abdesta da peru i peru i peru dok ne izglede kožu. tri puta maksimalno. Jedan put najmanje, a tri puta dakle najviše. Preko toga onaj koji bi tvrdio da treba prati, preko toga došao bi sa notarijom Dakle, zasigurno, zasigurno greška. Zatim i u tome je li rasipanje vode i slično. Čovjek rasipa vodu bez potrebe. Greška koja je prisutna kod mnogih, a to je kada se dođe prilikom uzimanja abdesta do onog trenutka kada je potrebno prati ruke do iza lakta, ili tako? Jedan od ruknova abdesta, od fardova abdesta jeste pranje ruku do iza lakta. Mnogi tada peru ruke odavdje do iza lakta. Mnogi tada peru od zlavaka, od šake do iza lakta. Ne peru od vrhova prsiju, a to je greška. I pitanje koliko je abdest ispravan. Prvi puta kada ste prali, prilikom uzimanja abdesta, prali ste samo šake, do zglavaka. I to je od sunneta. To je od sunneta. A drugi puta kada perete ruke, perete, dakle, ono što je fard. Pa dakle, ne može taj sunnet da zamijeni fard. Ne može taj sunnet da zamijeni fard, pa je potrebno dakle od vrha srednjeg prsta, dakle od vrhova prstiju do iza lakta oprati. To što si pravo šake na početku, to ne može da zamijeni drugo pranje ruku. Dakle, potrebno je ponovo oprati šake do, do iza lakta. Mnogi ljudi griješe. Stante, ako imate očeve, imate majke koji klanjaju, stante pored njih i vidite mnogi od njih peru kada dođe, opravo sam, kaže, prije opere samo <clears throat> Treba je ponoviti Zatim greška netrljanje između prstiju. Netrljanje između prstiju, naročito nožnih prstiju. Dakle, potrebno je kada se abdestimo, kada peremo šake, kada peremo ponovo drugi puta ruke, da trljamo između prstiju. I također kada peremo noge, da trljamo između prstiju. Prenosi se da bi Allahov poslanik alihi salacom kada bi pravo noge i trljao između nožnih prstiju da bi jeli, trljao sa ovim prstom. I to je potrebno. Dakle, sve to ulazi u ruku i sve to dole ulazi u nogu. I taj dio tijela ne smije ostati suh. Mora da se opere. A mnogi ukoliko ne trljaju, pitanje je dakle da li dospije voda. Onda vjerovatno i nečistoća se zadržava jeli, i slično. Zato dakle greška je da se ne trljaju, ne trljaju između, jeli, taj predio između <clears throat> ručnih i nožnih prstiju. Zatim, također, mnogi kada se abdeste ne operu lice u potpunosti. Ne operu lice u potpunosti. Lice, dakle, treba da se pere, makar jedan put od vrha, odakle, dakle, izniče kosa do ispod brade. I od uha do uha. Dakle, od vrha, odakle, iz kosa do dakle ispod brade do, dole, jeli, ispod vilice i od uha do uha. Onaj koji ima bradu, jeli, lijepo je, preporučuje se, nema hadisa koji dakle govori o tome. Ali shodno dakle ovom trljanju između prstiju, ručnih i nožnih, brada koji ima bradu izložena je više prašini, jeli, slično a dakle preporučuje se ko ima bradu da prođe prstima kroz bradu, jeli, da na takav način malo protrlja. Ali dakle da vodi računa da, da je to od vrha odakle izniče kosa do ispod jeli, vilice brade i od uha do uha. <clears throat> Zatim ima ih kada dođe trenutak da se potire po glavi, da se potire po glavi, ha, da ne bi otišao friz, samo malo ovako bace. Samo malo, nabace. Da ne bi pokvarili friz. Vjerodostojno i ono što je zasigurno najbolje i što je zasigurno najispravnije, iako dakle ima uleme koje se razilaze po ovom pitanju, jeste dakle da se potare cijela glava. Cijela glava. Kako ćeš potrati nije dakle toliko vjerodostojno prenešeno na koji način. Ali dakle, Allahov poslanik alihi salacom bi potjerao odakle, kako stoji jeli u hadisu Abdullah ibn Zejda, potjerao bi odavde, odakle izniče kosa do potiljka, zatim bi vratio. To je dakle potiranje. Dakle, da čovjek potare i da vrati. Uglavnom, dakle, da potare cijelu glavu. To je najbolje. Dakle, to je ono što je najvjerodostojnije. A dakle, potiranje malo, nekoliko vlasi kose ili pola glave nije u redu. <clears throat> Greška je da se i glava potire tri puta, ima ih koji Ha. Hem, dakle ne potiru u potpunosti glavu, osim toga dakle još tri puta nabacuju friz. Ne znam kada uzmeju abdest, imaju frizuru. Jel? Dakle, treba potrati jedan put i to je. U svim hadisima gdje se govori o abdestu Allahov poslanika alihi salacom spominje se da bi jedan put ili dva puta ili tri puta pravo određene dijelove tijela međutim kada se dođe do potiranja glave ne spominje se o mesaha bi resi i potrao bi po svojoj glavi samo tako se spominje. Ne da se spominje broj. Kao što je, ne znam, kod ruku zabilježeno tri puta ili kod lica tri puta. Da je potirao tri puta po glavi, bilo bi zabilježeno. Da je potirao dva puta po glavi, bilo bi zabilježeno. Zato dakle se po glavi potire samo, samo jedan put. E, ubjeđenje da je potrebno dakle uzeti za uši novu vodu je greška i sam čin uzimanje vode, dakle, za pranje ušiju iznutra, iz polja, sa novom vodom je greška. Dakle, kada se potare po glavi, uzme se, jeli, mes po glavi, s tom vodom, dakle, ostale su ruke vlažne, s tim vlažnim rukama se pere, jeli, unutrašnjost i spoljašnjost uha. Kako? Bitno je, dakle, da potariš. Unutrašnjost i spoljašnjost. Nema, dakle, nije vjerodostojno zabilježeno hadis i govori o tome se slavi na koji način se pere unutrašnjost, na koji način spoljašnjost. Dakle, bitno je da se, jeli, oblaži. E, od greške je da se potire vrat. Da se potire vrat prilikom uzimanja abdesta. Dakle, to je novatarija u abdestu. Prilikom uzimanja u abdestu dotičnih ljudi, jer ne dakle u abdestu abdestu dočinu ljudi kada uzimaju abdest, mnogi dakle potiru glavu i potiru, potiru ili vrat. Dakle, to je novatarija. Ništa, dakle, vjerodostojno ne prenosi se od Allahovog poslanika alihi salatu, alihi salatu, kako kaže Ibn Qaim, rahimahullahu ta'ala. Zatim, momci, mnogi nose prstene ili isto tako žene ili jeli satove neki od nas nose jeli, satove sa kožnom narukvicom pa su takvi satovi češće jeli, dobro pritegnuti uz ruku kada se abdesti ili dakle, da se skine taj sahat ili da se malo popusti i taj prsten da se malo okrene kako bi dospjela voda ispod prstena i ispod narukvice neki su prije nekoliko godina stavili tu bormu i više je ne skidaju i pitanje dakle da li dolazi uopšte voda ispod te borbe naši prethodnici, kako bilježi imam Buhari, jeli, znali bi, jeli, Ibnu Sirin, rahimahullahu tela, znao bi pomjerati prsten naprijed, nazad, kako bi došla, jeli, voda, jeli, i na taj dio ispod prstena. I analogno tome, jeli, za sahat vezano. <clears throat> Zatim, greška je da se koristi ili da se na tijelu, onim dijelovima tijela koje treba oprati prilikom uzmanja abdesta nešto nalazi što spriječava dolazak vode do tog tijela. Konkretno i najčešće, dakle, kod žena lak. Lak na noktima. Jeli? Niko nije protiv toga da se udate žene ha? A, jeli uljepšavaju svojim muževima niko nije protiv šminke jeli, i ostalog onog što je dozvoljeno međutim dakle ima vrijeme osim ako ćeš sebi zahmeta pa kad god izgubiš abdest hoćeš ćeš uzeti ponovo abdest skidaj, nije nikakav problem ali najbolje na večer kada klanjaš jaciju onda radi što god hoćeš, stavljaj što god ćeš što je dozvoljeno. Dakle, taj lak na noktima, ukoliko postoji, pitanje je koliko je abdest ispravan preko tog laka. I svega onoga. Zna se desiti nekada i mi farbamo ili tako, pa ostane farbe na tijelu. Ili nešto drugo. Dakle, uglavnom što sprečava dolazak vode do tijela, to bi trebalo odstraniti prije uzimanja abdesta. Ukoliko čovjek potrudi se maksimalno, pa ipak ostane onaj trag, trag ne utiče ali da ostane je li ono zadebljano od ozgo, ne može voda da dođe, problem je. A dakle, pogotovo kod žena je li ovaj lak. Zatim, ubjeđenje da čovjek kada uzme abdest, dođe vrijeme namaza, uzeo abdest, ne znam, između namaskih vremena. Klanjao jedan namaz, izgubio abdest, uzeo abdest, dođe vrijeme drugog namaza ponovo uzima abdest kaže što abdest na abdest je kao svjetlo na svjetlo kažu rekao Allahu poslanik Alisov nije to rekao Allahu poslanik Alisov dakle taj hadis je izmišljen nema nikakve osnove kako kaže Hafiz al Iraki el vudu al vudu abdest na abdest je poput svjetla na svjetlo je izmišljen hadis nema nikakve osnove jer također da čovjek smatra da samo sa jednim abdestom može klanjati jedan namaz svaki puta da se treba kada nastupi namansko vrijeme da se mora, mora abdestiti šehol islam ibn Taymiye rahimahullahu ta'ala prije svega kaže učenjan se razilaze oko ovog drugog pitanja kada čovjek abdesti se za jedan namaz pa klanja je li lijepo da se abdesti za drugi namaz ali onaj koji ništa nije sa tim abdestom klanjao i sad da se abdesti za namaz koji dolazi dakle onaj koji smatra da to treba, da tako treba postupati, čini novotariju, čini, čini grešku. A i ovo drugo, tvrdnja da za svaki namaz se treba abdestiti, iako čovjek ima abdest, nije izgubio abdest, da treba se abdestiti tvrdnja objeđenje je neispravno, pogrešno. Poslanik alihi salatu sam nekad bi tako radio, za svaki, za svaki namaz bi se abdestio, a nekada bi s jednim, namaz, s jednim abdestom klanjao sve namaze. Kao što je postupio kada je bilo oslobođenje Mekke, oslobođenje meke, pa je Allahov poslanik alihi salacom sa jednim abdestom klanjao sve namaze, pa je to Omeru zapjelo za oko. Pa kaže, pristupio je poslaniku alihi sallam i kaže, Allahov ono nešto si danas uradio što ranije nisi, radio pa kaže se na tu hamden Namjerno sam to uradio Omer. Da se dokaže i da pokaže da dakle može sa jednim abdestom da se klanjaju svi namaz. Dakle možeš da klanjaš sve namaze i da radiš ostale i badete ili sa jednim abdestom sve dok ga, sve dok ga ne izgubiš. Zatim, kažu, treba uzeti abdest ukoliko na tijelo dospije nečistoća. Imao si abdest, imala je abdest, ne znam, čisti dijete, pa na rukama ostane nečistoće ili ti, ne znam, dotakneš nešto što je nečisto, kaže, trebam se abdestiti ponovo. A trebaš se abdestiti trebaš tu nečistoću da skloniš sa ruku ili sa onog dijela tijela gdje je dospjela ili odjeća i to je to. Zna se koje stvari kvare abdest, zbog kojih stvari treba uzeti abdest. Mala, velika nužda, puštanje vjetra, spavanje, gubljenje svijesti i slično. A to što je dospjela nečistoća na dijelove tijela, samo dakle otkloni se nečistoća i to je to. Zatim ubjeđenje da se mes po mestvama uzima samo zimi. Da se mes po mestvama uzima samo zimi. Ljeti kada je temperatura 40, Bože sačuvaj, nemojte. Pogrešno je. Nigdje u hadisima, toliko je hadisa, kaže eh, Ahmed ibn Hanbel, koliko? 40 hadisa koji govore o meshu po mestvama. A ima ih još. Ima ih još mnogo više, jeli, eh, nigdje nije spomenuto kada se uzima zimi, ljeti i sl. A poznato nam je Allahov poslanik alaihi sallam tamo gdje je živio da je to prije vrijeme i tekako. I tekako. Dakle, pa, dakle, mes se uzima u bilo koje vrijeme, godišnje doba i od sunneta Allahovog poslanika alaihi sallam kada je riječ o mestvama pravo bi noge ili bi uzimao mes po mestvama onako, o, jeli, onako kako, u kakvom su mu stanju bile noge. Ako su na njegovim nogama bile mestve, potirao bi po mestoma, vodeći računa o vremenu, da ne jeli, prođe vrijeme. A ako ne bi bilo ništa na nogama, pravo bi noge. Ne bi dakle skidao mestve, pa pravo noge, niti bi prije uzimanja abdesta oblačio mestve, pa potirao po mestvama, ne? Već u onakvom stanju u kakvom su se nalazile noge, tako bi postupao, vodeći računa, ako uzima mest po mestvama, da jeli, ne izvakti, ne prođe 24 <clears throat> sahata greška koja je prisutna kod naših mislim starih, ne znam, kod omladine. Kada se ima abdest, ne smiješ odrezati nokte. Ne smiješ se ošišati. Ako odrežeš nokte, izgubio se abdest. Pa tu kod nas je stariji. Ja sam to slušao od svoje majke, od svog babe. Odrežeš nokte, gotovo je. Izgubio se abdest, ponovno se abdest. Ošišaš se, izgubio se abdest. Ne. Jasno u knjigama fikha i u knjigama hadisa stoje jeli stvari koje kvare abdest. Ovo, dakle, nigdje nije nije spomenuto. Zatim, je svakako od greške je da se ne prouči dova na kraju kada se uzme abdest. Dakle, nije dova neka posebna, niti je nešto mnogo duga ašhadu an la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika wa ašhadu anna Muhammedan abduhu wa rasuluh kada se završi sa svim jel opereš noge na kraju jel završiš sa abdestom proučiš ovu dovu došlo je kod imama muslima od Omera radijallahu talan da je rekao Allahu poslanika alihi salocam ko jeli, prouči dovu nakon što uzme abdest, lijepo se abdest i prouči ovu dovu, bit će mu otvorena sva džennetska vrata da uđe na koja god hoće. To jest, ako bi čovjek tada umro, bila mu otvorena sva jeli, džennetska vrata da izabere na koja god hoće da uđe. Neke od grešaka kod žena. Ima žena koje e, menstruacije, kod menstruacije, dakle, prođe ih menstruacija, hajde ili mjesečni ciklus, mjesečno pranje i ostane vrlo malo vremena tog namaskog vakta. Ne znam. Podne. Desetak minuta ili petnaestak minuta ostalo je do ikindije. I tad žena ustanovi da se očistila, dakle da joj je prestalo krvarenje, da je prestao hajz. I ona odgađa kupanje do ikindije. Kaže, ne mogu se istrljati, istuširati, šamponirati i ostalo. I dakle, to je i tekako problem. Ostavlja dakle namaz bez razloga. Za tih, neću reći deset minuta, za pet minuta ili za tri minuta može da opere ono što je obavezno da opere. To uđe po tuš i da se salije u potpunosti, ili voda da cijelo njeno tijelo pokvasi i da izađe i da klanja. Poslije, ako će, nek ostaje satima, uglavnom treba da klanja taj namaz. Dakle, desetak minuta, petnaestak minuta ostane do narodnog jeli, namanskog vakta, a ona se očistila trebala bi, jer se može zasigurno za to vrijeme, za nije došlo u hadisu ko uspije da klanja jedan rekat, kao da je klanjao cijeli namaz. Uspio je stignuti da klanja cijeli namaz. E tako isto i ona. Treba da se ide kupati, dakle, neka ostavi šamponiranje i ostalo, jeli, kasnije, a da opere ono što je obavezno da opere, odnosno cijelo tijelo da pokasi i neka klanja poslije, neka to nek se kupa kako hoće salone i ostalo ja. E, također <clears throat> kod žena e, greška je e, žene dobiju hajt ili predporođaj, jeli, nifas ne znam podnevsko vrijeme je nastupilo, pola sahata je prošlo, nije ona uspjela da klanja za tih pola sahata, odgađala ili ostalo i nastupio je mjesečno pranje, mjesečni ciklus, menstruacija, hajz, nastupio je. Kada se očisti od tog hajza, ne razmišlja onom podne. Rijetke su koje znaju ovaj propis i koje dakle klanjaju to podne. Pola sahata je prošlo od nastupa podnevskog vremena i mogla je kako da klanja. I nastupio je hajz, poslije kada se okupa, treba da naklanja dakle ovo podne. I još jedna greška kod žena. Žena kada se očisti u jacijsko vrijeme od hajza ili od nefasa ili u ikindijsko vrijeme treba da, da klanja i podne i kindiju. U jacijsko vrijeme jakšan jaciju jer je njeno stanje poput stanja bolesnika koji ima olakšicu da spaja namaze. Bolesnik ima olakšicu da spaja namaze, podne kindiju da klanja, akšan jacija. A žena kada se očisti u kindijskom vremenu, trebala bi da klanja podne i kindiju. Jeste, ona se očistila u kindijskom vremenu i kindija, međutim, u kindijsko vrijeme bolesnik može da klanja podne i kindiju. Jel isto tako jacija, kada se očisti u jacijsko vrijeme ili očisti se iza pola noći, jer za bolesnika je jacija do samog sabaha za bolesnika, za putnika one koji imaju opravdanje za njih je jacija do samog sabaha pa ne znam, žena se očisti u 3-4 sahata prije sabaha, znači na sahat vremena sabahskog vremena trebalo da i akšan jaciju i akšan jaciju jer je njeno stanje poput stanja bolesnika Allah najbolje zna ako Bog da, to je ono što sam imao da kažem. Ako neko od vas ima još pitanja po pitanju, je li kada je riječ o abdestu, bojru.